Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag torsdag den 22. januar 2015. Vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillahi nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina.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 Vi er nået frem til Surat al-An'am, vers nummer 36. Surat al-An'am, vers nummer 36. Allah subhanahu wa ta'ala siger, efter a'udhu billahi samil alim min shaitan al-rajim, إنما يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب الذين yasma'un Dem som accepterer ønsker at høre efter, er dem, som virkelig vil og ønsker at høre Allahs ord subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala her påpeger, hvor han subhanahu wa ta'ala siger klart og tydeligt, Innama yastajib. Al-istijaba, det betyder at acceptere. Og her siger Allah, innama yastajib, dem som accepterer, er dem som hører efter. Wal-mauta, wal-mauta, wal-mauta kommer af maut, død. Men er det fordi de er livende, så Allah nævner dem til at være død? Nej. Fordi de her mennesker vil ikke acceptere Allahs ord. De her mennesker har afvist Allahs ord. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala kalder enhver person, som er ikke muslim, til at være mauta, død. Så siger Allah her, وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ Ligesom Allah subhanahu wa ta'ala genopstår selve døde mennesker, hvor de vender tilbage til ham, ligeledes kommer disse kuffar, som er død i dunya, som kommer til at være død i akhira, og deres straf vil være Jahannam, hvor Allah beskytter os og beskytter os fra det. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه Noget det er Quraysh. Quraysh ønsker noget specifikt. De ønsker et mirakel. Og det er derfor siger de her, وقالوا Qurayshs befolkning sagde, لولا hvis nu det var, at Allah nedsendte et, vær, et, et mirakel, er jeg her mirakel, med Rabbe fra hans Gud. At Allah skulle sende et mirakel, som kan se, at det som Muhammad sallallahu alaihi wasallam viser i det, at han er en budbringer af Allah subhanahu wa ta'ala. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, Qul, o Muhammad, se, Inna Allah qadirun ala an ينزل آية Sig til dem, at Allah har styrke og magt til at nedsende et mirakel. Walakin, walakin, men, aktharahum la ya'lamun. De fleste af dem ved det ikke. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ Et hvert dabbe. Hvad er dabbe? Dabbe, alt hvad der går på jorden, bliver kaldt dabbe. Mennesker og dyr. Allah siger her, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْض Et hvert, som bevæger sig på jorden eller under jorden. وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْ Og et hvert fugle, som flyver med sine vinger. إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالَكُمْ Disse folk er nationer ligesom jer. Ma farratna fil kitabi min shay. Intet i vores beskrivelse har været fortabt, eller glemt, eller sat til side, eller ikke studeret. Thumma ila rabbihim yuhsharun. Og alle vender tilbage til deres herre, Allah subhanahu wa ta'ala til hvornår? يوم الحشر يوم القيامة dommedagen والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات til dem som har erklæret løgn på vores vers, altså på Koran og på vores profet, så beskriver den Allah som, som således. Sum wa bukum. Sum wa bukum. Sum kan ikke høre. Døv. Wa bukum kan ikke snakke. Stumpe. Fidvolumat. Allahu Akbar. Fidvolumat. De bevæger sig i mørke. Hvornår? Yawm al-Qiyamah. Ved dommedag. Og det er derfor, subhanahu wa ta'ala siger, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Til dem, som har talt, at vores verser er løgn, og har talt dårligt, deres straf vil være, at de kommer til at være sum, وبكم صم døv وبكم øh, øh, døv og stumpe fidbulumat de vil bevæge sig i mørke man yasha illahu yudlille dem som Allah ønsker han får ham til at blive misvejlet ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم og dem han ønsker han sætter ham, eller sætter vedkommende på den rette vej. Qul, sig til dem. Ara'aytakum in atakum adabullah. Kan du se, hvis Allah subhanahu wa ta'ala kommer med hans straf, Aw atatkum sa'a, eller hvis tiden, det vil sige dommedagen, kommer lige pludselig, أغير الله تدعون إن كنتم صادقين Er der nogen andre end Allah I vil kalde, hvis I taler sandt? Læg mærke til her. Muhammad sallallahu alaihi wasallam fik til opgave at opfordre selve Qurayshis befolkning ved at sige til dem, Arai takum, kan I se? Forestil jer, in atakum azabullah, hvis lige pludselig nu, der kommer Allahs straf på jer. Tayyip. Au atatkumus sa'a. Og selve dommedagen lige pludselig opstår. Hvad vil I gøre? أغير الله تدعون Når du ser tingene lige foran dig, er der andre end Allah, du vil kalde på? Svaret vil være hvad? Nej. In kuntum sadiqin. Hvis I taler sandt i jeres svar, så siger Allah, Bal iyahu tad'un. Men ham kalder I absolut. فيكشف ما تدعون إليه og han vil vise klart og tydeligt, hvem er det I kalder. Insha, hvis han vil. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ Og så vil I klemme, eller I vil forklemme, dem som I sætter partner ved siden af Allah. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ Vi har sendt til nogle andre nationer før dig. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ De tidligere nationer før dig har vi dannet noget over for dem. Vi har ramt dem med al-ba'sa, al-faqr, fattigdom. وَالضَّرَّاء, sygdom, katastrofer, alle mulige ting, som kroppen ikke kunne bære, eller omstændighederne, miljø omkring dem ikke kunne tåle. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Så de vender sig tilbage til Allah, og tadarru' at dua, og vende tilbage og kalde deres herre, Allah subhanahu wa ta'ala. Læg mærke til her, det er også en form for trussel for os, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger til Muhammad, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون Vi har sendt til de tidligere nationer, før dig og Muhammed, hvor vi har, har ramt dem med fattigdom, med katastrofer i deres penge, katastrofer i deres miljø, والضراء sygdomme, لعلهم يتضرعون med håb på, at det her, de vil åbne deres øjne, så de vender tilbage til Allah, og begynder at lave dua til ham, og så se, og Allah, din almægtige, lad mig vende tilbage til dig. Svaret er, nej, det har det ikke gjort. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا فَلَوْلَا Hvis idh ja'ahum, hvis vores straf har ramt dem. Eller, vores straf har ramt dem. Og vores hård, brutale behandling har været til sted Tadarra'u, har de vendt sig tilbage til Allah? Svaret er nej, så siger Allah, Walakin, men, qasat qulubuhum, Deres hjerte bliver hård. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Deres hjerter blev hård, og shaitanen har dannet en form for ændringer i deres strategi, og har fortalt dem, hvad de har gjort har været godt, så siger Allah, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Shaitan har fået, hvad de har fået udført, til at være til noget godt. Allahu Akbar. Ligesom nu. Hvert menneske opfører sig underligt. Hvordan? Hvis du ønsker at udføre noget, som du ved, du og jeg ved jo, det her er haram. Så kommer shaitan og siger, det her det er godt. Nej, du skal ikke tænke på det andre. Gør hvad du synes er super, fordi det du gør er rigtigt. Så siger Allah, nummer 44 i surat al-Ma'idah, فَلَمَّا نَسَوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا عليهم أبواب كل شيء فلما نسوا da de har glemt ما ذكروا به som de skal huske at straffen vil ramme dem katastrofer vil falde over dem Allahu Akbar فتحنا عليهم أبواب كل شيء så har vi åbnet alt over for dem. Alt hvad der er godt, har vi åbnet. Siger Allah, فتحنا عليهم أبواب كل شيء Hatta idha farihu bima utu. Nogle af når Allah subhanahu wa ta'ala åbner for den, så tror de, at Allah kan være tilfreds med den, og det behøver Allah ikke være. Det kan også være istidraj. Istidraj. Istidraj betyder, at Allah prøver at teste et menneske, om man er taknemmelig, eller man er utaknemmelig. Og tit og ofte er det sådan, at mange mennesker glemmer at være taknemmelige. Og det er hårdt. Derfor her siger Allah, فَلَمَّا نَسَوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا Da de har glemt, hvad vi har påmindet dem om, vi har åbnet alt for dem. Abwaba kulli shay. Alt, godt og dårligt. حتى إذا فرحوا تاني بليو بما أوتوا فرفك أخذناهم بغتة الله أكبر صحابي تاد أسليو بغتة هو ريت صحابي تاد أسليو فجأة صلي مدسام فإذا هم Mobilisun. Så blev de ked af det. Så blev de total mopset, dårlige. Hvorfor? Fordi de har glemt. Og mennesker generelt er dygtige til at glemme tingene. Hvorfor? Læg mærke til, at Ofte er det sådan, at mænd og kvinder, hvis de mister en del af familien, så går der et stykke tid, halas, så er det overstået. Man sidder ikke og påminner om det samme, sjældent. Hvis der sker nogle katastrofer, du bliver ramt af et eller andet, og Allah lader dig overvinde den sygdom eller lignende, så bliver du ligesom klemt af det. Hvornår husker man, Når tingene vender tilbage, og så siger man til sig selv, bare jeg kunne ændre på det. Bare jeg kan gå tilbage og huske det. Og det er faktisk nogle gange for sent. Må Allah beskytte os. Vers nummer 45. Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَقُطِعَ قُطِعَ Det betyder, at den er blevet fjernet. På arabisk her siger man et stort istufsil. Det betyder dabir. Hvad de her kuffar har gjort, Allah har fjernet det. Allah har klippet den der bånd over. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا Allah har fjernet, hvilken relation har disse kuffar på grund af deres volum. På grund af deres volum. Og deres zulm her har været deres shirk, må Allah beskyldes. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al taknemmelighed tilhører Allah, Guden af hele menneskeligheden. Qul, sig. Og her er der tal til Muhammed. Qul, ara'aytum in akhada Allahu sam'akum wa absarakum. Se, hvis Allah har fjernet jeres sam'akum, jeres hørelse, wa absarakum, jeres syn, wa khatama ala qulubikum, og har lukket jeres hjerter. Og det betyder her, at han har lukket hjertet imod alt, der har noget med tawhid og islam. Wa khatama ala qulubikum, man ilahun ghayrullahi ya'tikum bih. Hvis Gud skulle komme med noget over jer, undur, se, كيف نصرف الآيات hvordan vi kan få disse tegn til at være i omløb ثم هم يصدفون ثم هم يصدفون men de her mennesker deres forståelse og deres handling har været al-i'rad og derfor siger Allah subhanahu wa ta'ala ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ De laver i'rad. De går i modsætning, hvad vi beder dem om. يُعْرِضُونَ De vender ryggen til os lige meget hvad. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ Når vi sender vores øh, når vi sender vores budbringer eller vores profeter, deres opgave er to ting. Nummer et, mubashirin. Mubashirin. Hvad betyder mubashirin? Mubashir, det er en, der kalder på noget godt. Bashara yubashiru tabshiran. Det betyder at få en person til at høre på nyhed. Og nyhed, det betyder på noget godt. Wa mundhirin. Wa mundhirin. Advar. Det betyder opgaven for en budbringer er at komme med nyhed og at advar befolkningen. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحْ Ham som har rettet op på sit liv og tror på det og har gentaget en gang لو توبة وانتبات الله سسي Allah فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Der er ingen frygt for den. ولا هم يحزنون Og de skal heller ikke være ked af det. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون Men dem som har talt løgn om vores vers, om vores Koran, أنظر السنة يمسهم العذاب strafen rammen لا محالة untvivl بما كانوا يفسقون hvad de har foretaget sig af diverse ynkelige handlinger. Qul sig, La aqulu lakum indi khazainullah. Sig, jeg siger ikke, jeg har magten og styrke eller ejer, hvad Allahs skab indbærer. Allahu Akbar. Hvem er det, der siger det? Det er Muhammad, han siger det til Muhammad sallallahu قل لا أقول لكم عندي خزائن الله Se, jeg ejer ikke Allahs skab, og wala a'lamul ghaib, og jeg kender ikke til det usete. Wala aqulu lakum inni malak. Ej hela siger jeg til at jeg er, jeg er en engel. Jeg er et engel. Hvad skal det forestille det her? Det skal forestille, hvor Muhammed siger til befolkning han er en budbringer af Allah subhanahu wa ta'ala. Han har ikke magt. Han kender ikke, hvad Allah har, medmindre Allah fortæller ham. Han kender ikke til tingene, medmindre Allah fortæller ham. Så siger Allah øh, til ham, sig til dem, du ejer ikke disse skab, og det er at kende til, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har noteret. Khazainullah, Khazainullah, Allahs skabe, som indeholder kun Allah, der ved det. ولا أعلم الغيب. Jeg kender ikke til det usete. Det vil sige de ting, som kun tilhører hvem? Allah subhanahu wa ta'ala. ولا أقول لكم إني ملك أي هلا آية إنجل Hvorfor? Hvorfor siger Muhammad sallam, at han er ikke et engel? Er nogen af jer, der ved det? Jamen, shaykh. Hvorfor tror I, at Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, at han er ikke et engel. Hvorfor? Det kunne være sjovt at høre. Ha, hvorfor? Engle. Hvad er det, England kan gøre? Selvfølgelig de skabte af lyd, de adlyder. Men hvorfor skulle Muhammad præcisere, at han er ikke et engel? Og Allah siger det klart og tydeligt. Hvorfor tror jeg Hmm. På grund af, at de vil sige, at han er ikke et menneske. Lige meget hvordan du vender det og drejer det, så vil det hele tiden komme med den fænomen, der hedder, at du er ikke et menneske. Hvordan skal vi acceptere det. Og det er derfor siger han, وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكْ Ej heller siger til jer, jeg er et engel. Så lyt her. إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْ De jeg følger, de jeg følger er, hvad, du, hvad jeg får af wahi. Og wahi inspiration af Allah. قل سي هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون كمن سملين كمن سملين ملم بلن أو folk der kan se. Hvorfor nævner den her, at to slags om der er blinde, og der er sine. Hvad er forskellen mellem de to jamashayikh? Forskellen er, det er ikke en person, der er blind med øjnene, men blind med hjertet. Wal-Basir, det er ikke ham, der kan se, men det er ham, der kan se med sit hjerte, hvilken retning han skal følge. Og desværre er det sådan, at der er mange mennesker, de kan være blinde, men de har din, og de har deres religion i orden. Og mange mennesker er blinde, blinde, som laver ibadah til Allah. Og her siger Allah, kan man sammenligne en blind med en, der kan se, for at få mennesker til at udfordre sig selv, til at forstå. Og så siger han, Afala tatafakkarun Hilali. Hvorfor har Allah skabt vores hjerne? Hvorfor har Allah givet os den her hjerne? Hvorfor har Allah subhanahu wa ta'ala sat os, så vi kan forstå tingene? Desværre, den her hjerne er blevet lagt ofte væk fra vores krop, så vi handler med noget andet end hjerne. Allah siger i de efterkommende vers, nummer 51, وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وأنذر وأنذر advar advar med den Koran dem som frygter at de bliver samlet til deres Gud ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع uden ham er de fortabte De, har, de kan ikke danne, de kan ikke få en wali, en wali, eller ej heller en shafi'a. En wali, hvad betyder wali her, ja shaykh? Det er bare ligesom, så vi kan påpege nogle af tingene, så I ikke keder jer lidt for meget. Hvad betyder wali her, ja shaykh? Ha. Hjælper, tajem. beskytter, mm, smuk. Det kan indbære begge to, og flere også. Læs lahum min dunihi wali. De kan ikke få ham til at have Allah som wali beskytter. Wala shafi'a. Ej heller, at ham, der vil sætte forbøn eller tilgive. La'allahum yattaqun. Så de kan danne taqwa, gudfrygthed. Så siger Allah, wa وَأَنذِرْ advar. Dem, som frygter ham, at de bliver samlet til Allah, hvor de mister Allah som beskytter, og de mister Allah subhanahu wa ta'ala som tilgiver. Ah? La'allahum yattaqun. Så frygtheden vil forblande sig i deres hjerter. I det efterkommende, nummer 52, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ Lad være med at lave tard. Og tard betyder at skubbe væk, at fjerne. الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ Som kalder deres Gud. Hvornår? بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ Morgen og aften. yuriduna wajha. De ønsker kun at se Allah subhanahu wa ta'alas ansigt. Ma alayka min hisabihim min shay. Selve de her mennesker, hvad de vil opnå af diverse af, af, af, af, af hisab, af, hvad hedder det, af dom, den tilhører Allah. Ma alayka, og Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Deres dom tilhører ingen anden end Allah. alayka min hisabihim min shay, wa ma min hisabika alayhim min shay. begge, begge partner, om det er dig Muhammed sallam, eller dem, I har ikke noget dom over for hinanden. فَتَطْرُدَهُمْ Hvor du forkaster dem væk. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Så hvis du gør det, og du forkaster den væk, så kommer du til at være blandt dem, som har dannet volum, undertrykkelse, handlet uret. Tøj. Hvad er det, der sker her i den ære, ja, Mashaykh? Allah subhanahu wa ta'ala advarer hans profet. Advarer profeten sallallahu alaihi wa sallam om at samle dem, som tilbeder ham til at være under hans vinger beskytter dem, tager sig af dem, vær der for dem, lad være med at forkaste dem, og tager sig af dem så meget som overhovedet muligt, og ikke benytter sig, at han skulle tage sig af de vantro, og hjælpe dem med håb på, at han kunne tiltrække dem til islam. Selvom det andet er mere optimistisk, men det man har, det skal man opbevare og passe på, og det er vigtigt. Vers nummer 53, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك فتنا Vi har gjort fitna prøvelse. وكذلك فتنا بعضهم ببعض Dem som er mutakabbir, havmod, stolte, vi har sat dem til at være hinanden som folk, som sker fitna, prøvelse blandt hinanden. Liyaqulu, så de kan se. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فدينون أدم الله givit dem rigdom. Så står det og siger, har Allah givet de her mennesker mere end os, og bedre placering? Så siger, Alaysa Allahu bi'a'lama bi'shakirin. Ved Allah ikke hvem, der er mest taknemmelig? Nu om dagen, Hvis du tager det til vores tider, så er der mange mennesker desværre, der kigger, hvad folk har mellem deres hænder. Ham der har fået en bil. Hvorfor har Allah givet ham en bil? Ham der har købt et hus. Ham der han ejer det. Ham der han er blevet sådan. Hvordan kan det være, Allah subhanahu wa ta'ala har givet dem? Allahu akbar. Fitne. Prøvelser, som menneskerne blev sat i. Men hvornår er man taknemmelig? Når man takker Allah med det man har fået. Og ikke kigger efter hvad de andre har. محمد صلى الله عليه وسلم سي الحديث الصحيح لو كان لابن آدم واديين من ذهب لتمنى لو له ثالث Adams børn, hvis de, hvis, hvis de har to dale, eller ligesom to øh, dale fyldt op med guld. To. Og vi snakker ligesom bjergagtigt. Så siger Muhammad sallam, så ønsker samme person, som ejer disse guld, at han har lov, lov, lov, lov, lov thalith. At nummer tre, bare han havde nummer tre. Ligesom du ejer en million, så siger du, ej, la ilaha illallah, helt ærligt. Jeg har kun en million. Kun en million! Er det ikke bedre, hvis jeg har to millioner, bare en bror til den der million? Og hvis du har to <laughs> millioner, så siger du, helt ærligt, bare jeg har en million euro. Bare jeg har en million dollar. Er det sådan, det foregår? Tit og ofte, mennesker ønsker mere. Hvordan? De ønsker, at de vil gerne have, at tingene løber fremadrettet for deres egen, for deres egen skyld. Må Allah beskytte os. Må Allah beskytte os. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا Hvis dem, som tror på vores vers, kommer frem til dig, فَقُلْ Sig til dem, Salamun alaikum. Hilsen er på jer. كتب ربكم على نفسه الرحمة الله أسقل بسسل بانياره بقنا يه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة قول لك معك تهيار هل يسوي غير تستيو والله سيه يا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة بسنون آية udfører nogle hændelser med uvidenhed. ثم تاب og herefter opgiver tauba til Allah. Min ba'de herefter. وأصلح har gjort det godt igen. فأنه غفور رحيم Allah vil være der tilgivende for den person. Allah akbar. وكذلك نفصل الآيات وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ Vi gør vores verser klar og tydelig. På grund af hvad? وَلِتَسْتَبِينَ Så selve vejen for disse kriminelle står klar. Så man kan vise, hvem er muslim og hvem er kafir. Hvem er på haq og hvem er på batil. så man kan vise, hvem følger Allah subhanahu wa ta'ala og hans ordre, og hvem ikke følger hans vej og hans ordre. Og hermed kan man se, om det er i Mohammeds side eller endnu, så skal der være den skinning, at man kan se de kriminelle fra dem, som er forholdende. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله Jeg blev forhindret, eller jeg blev advaret om at tilbede, hvad er det I kalder stedet for Allah? Shirk. Allah har advaret om shirk. Allah sendte budbringere og bud, øh, budbringere og profeter for at advare om shirk. Og så siger han, قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ Jeg følger ikke jeres lyster. Der er mange mennesker, der følger deres lyster også i ibadah. قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ Hvis jeg følger jeres lyster, så har jeg været på den forkerte vej. Og så vil jeg ikke være blandt dem, som er blevet retledet af hvem? Af Allah. قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وكذبتم به وكذبتم به Jeg står på en klar bevis over for min Gud, som I har dannet løgn på. Ma indi ma tastajiluna bih. Jeg har ikke noget, som I kan forskynde jer for. In al hukmu illa lillah. Selve dom tilhører Allah alene. Yaqussul haqq. Det er ham, som dømmer mellem menneskerne, og det er ham, der dømmer sandfærdigt. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ Og han er den bedste til at dømme, og det er ham den bedste, som kan skille i dom mellem to mennesker, eller mellem nationer, eller mellem befolkning, lige meget hvem det er, فَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ Og det er ham, der kommer til at dømme retfærdigt. قل لو أن عندي ما تستعجلون به Hvis jeg har, hvad er det I skynder jer efter at få fra mig? لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ Hvis I ønsker, at jeg skulle ligesom bestemme over straf, eller at Allah skulle komme med hans straf på jer, og derfor siger Allah, قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ Hvis tingene har været i min egen hånd, så har tingene været klart og tydeligt. Men tingene tilhører Allah. Wallahu a'lamu bil-zalimin. Allah ved bedst om disse undertrykkere. وعنده مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب Allah har nøglerne til det usette, det vil sige han kender, og han ved, og ham der skjulte subhanah. La ya'lamuha illa hu. Ingen kender den anden end ham. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Han ved hvad der er et åbent ørk eller i vandet. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Hver gang en plade falder ned på jorden, Allah kender til den. ولا حبة في ظلمات الأرض وإذ فات كون سمع لقت أنا يون هن ولا رطب ولا يابس إذ فات سمع بلد رطب ليسن بلد فات ولا يابس تا إلا في كتاب مبين تستسقال تها الله سبحانه وتعالى سكبن وبيتنا مسكول سبحانه سبحانه ما عظمه azama. Subhanah, subhanah, ma ajalla. Nummer 60. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار Det er ham, som lader jer dø om natten. Læg mærke til her. Yatawaffakum. Det betyder, at vi sover ikke. Vi møder døden, når vi sover. <laughs> Det lyder skræmmende. Gør det ikke det? synes ikke, at det lyder skræmmende, når man siger, at du og jeg møder døden, når vi sover. Du og jeg hver eneste nat møder døden, når du ligger dig på puden. Og det er derfor, at nogle af sahaba har været bange for, at der er noget, der bliver slukket om natten. Og så derfor er nogle af tabi'in antændt noget om natten, fordi de ville ikke sove, fordi de var bange for, at de ville dø. Allahu Akbar. Nu folk tænker hverken på akhira eller dunya. Som om dunya er klemt, og som om akhira er fortabt. وهو الذي يتوفاكم بالليل Det er ham, som lader møde døden om natten. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ Og han ved, hvad jeg har foretaget jer om dagen. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ Og her er blive sendt tilbage til det. På grund af hvad? For at modtage jeres dom. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى Så selve mødested bliver sat op. Og hver person møder det, som Allah subhanahu wa ta'ala har valgt af liv og af provision eller lignende. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ Og til herefter kommer I tilbage til Allah. ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Så vil han fortælle jer, hvad er det, I har udført på den her dunya. Det betyder, at efter døden, så møder du Allah subhanahu wa ta'ala til dommen. Og dommen her vil være, hvad er det, du har foretaget dig i den her dunya. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ Det er ham, som har magt over sine slaver. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ Han sender حَفَظَ حَفَظَ engler. Beskytter. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Til hvis en af jer møder døden. تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا Vores rusul, vores budbringer af engler, de ligesom dem, som fjerner deres sjæl. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ De skældner ikke mellem, hvis to er det. Allahu Akbar. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ Herefter vender de tilbage til deres hjælper, deres herre, som er Maulahum al-Haq, den sandfærdige herre. Ala lahu al-hukm, wa huwa asra'u al-hasibin. Tilhører dommen ikke til ham alene, og han er den mest forskyndningsfuld, som vil dømme potiha saia قل say من ينجيكم من ظلمات البر والبحر Hvem er det, der får jer til at blive reddet fra selve, fra selve barr, det vil sige, når I rejser i, i åben mark, eller når I er rejsende i havet? Tad'unahu tadarru'an wa khufya. I kalder ham fra jeres hjerte, eller I kalder ham i form af frygt. La in anjaytana, og Allah, Hvis du får os til, at vi kommer ind på den rette vej, eller får os til at komme ind på den, på den, øh, på den anden side af banen, altså vi får succes med at komme frem, min hadhihi, fra det her katastrofe, vi er i, lanakunanna min ash-shakirin, så vil vi være blandt dem, som er taknemmelige. Allah siger her, i surat al-An'am, vers nummer 63, Se, hvem er det, der kan redde jer fra alt? Om I kalder ham, om I kalder ham frygt, eller om I kalder ham skjult, eller om I kalder ham med vilje, eller uden jeres vilje. Og I siger, Åh Allah, hvis du lader mig blive som kom igennem den her, så skal vi være taknemmelige. Så siger Allah, قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا Se, Allah skal nok redde jer fra det. وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ, ثم أنتم تُشْرِكُونَ Allah vil fjerne fra et hvert katastrofe, karb, ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ Herefter vil I stadigvæk danne shirk. Allahu Akbar. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ Det er ham, der har magt og styrke til at sende straf over for jer. Og det betyder, at straffen kommer op fra ned. أو من تحت أرجلكم إلى ملم يسبين أو يلبسكم شيعا فأيت في الأذبار فديل إلى أبديل إكوبينة ويذيق بعضكم بعض بعض أضاي بجنا أقو أمقب انظر كيف نصرف الآية سي ودن فيك فو ديس vers eller disse tegn til at blive la'allahum yafqahun så de kan fatte med deres hjerne. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقِّ Din nation og Muhammad har dannet løgn på det, selvom at dette er al-haq. Qul, sig om Muhammad, Lastu alaykum biwakil. Det er ikke mig, der har den hjælpende og styrke, eller være blandt dem, som er beskytter for jer. لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرْ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Et hvert nyhed har en pointe og har et sted, og I kender til at vide det. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا Når du ser dem, som står og taler om vores mirakler, om vores verser, om vores tegn, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ Vend din ryg til dem, حَتَّى يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ Til de kommer og taler om noget andet. Hvis de kommer og taler dårligt om Allah eller hans profet eller lignende, eller danne propaganda imod Allah eller hans profet, så siger Allah, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ Vend din ryg til dem. Lad være med at sprede det. Lad være med at nævne det. Lad være med at sende det videre, ligesom man gør. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ Og med mindre at shaitan har ladet dig glemme det, فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Så herefter, efter påmindelse af mig, det vil sige Allah, for lad være med at sidde sammen med de her folk, som har dannet shirk, har dannet noget løgn. Allahu Akbar. Vers nummer 69. وما وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ولكن ذكرى لعلهم يتقون وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء dem som tror at deres øh, handlingsforløb bærer ingen straf og det er derfor at der er nogle mennesker som tror at de kan være rene men i princippet uh, behøver det ikke at være. Eller, her siger Allah, وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ Til dem, som har dannet gudfrygthed over for Allah. Min hisabihim min shay. De skal ikke frygte noget. Walakin, men Allah ønsker at påminde de her mennesker, at de skal frygte ham. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا formænd eller forlade dem, som har taget deres din. Lejb at lege, wa lahu hygge. Wallahi, den der vers matcher vores tid rigtig godt. Er nogen, der er uenige? Der er nogle mennesker, de tager deres din, som om den er hyggelig, og ligesom det er et leg. De leger syge på diverse medier, de svarer på fatwa, de taler på vegne af Allah, uden at de har læst en bog. Og mange af dem ved ikke engang, hvad er det, der står i Koran. Og de har ikke engang åbnet Koran. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا Selve livet på det her dunya har dannet rurur på den, har dannet skade, har misvejlet den. وذكر به påmind man vad om القرآن أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع at selv den her nafs når den står over for Allah subhanahu wa ta'ala hvordan skal den nu være og det er derfor hvordan kan en menneske overgive sin indre til straf. Og det er derfor siger Allah, وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ Påmind disse mennesker med Koran, så de ikke overleverer deres egen indre med de, som den har handlet. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِي Uden Allah er den fortabt. Og uden Allah er der ingen forbød. وَإِن تَعْدِلْ كل عدل لا يؤخذ منها Lige hvor meget retfærdig du er Så kan du ikke få nok af det Ulaika alladhina ubsilu bima kasabu De her mennesker De har fået Hvad de har selv har bedt om Af deres ødelæggelse Lahum sharabun min hamim De får en drik som er glydende وعذاب أليم Og en hård straf. بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ Hvad de har dannet kufur på. Muhammad s.a.v. Allah الله advaret ham. Og Allah har bedt ham, ham Han skal sige til mennesker, jeres din er ikke et leg. Jeres din er ikke forhygge. Og det er derfor, hvis dunja har stjålet jeres opmærksomhed, så er det på tid, at I vender tilbage til ham og har ambitioner om at handle ret og forlade de der uret. Det er vigtigt, at I skynder jer til at følge Allah subhanahu wa ta'ala, stedet for at følge shaitan. Og desværre er det sådan, at mange mennesker følger shaitan, stedet for at de følger Rahman. Må Allah skylde os. Qul, <clears throat> قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا سي سكبكل استنفع الله تيسم إيجي كاونغس أو إيجي سكارس ونرد على أعقابنا وبفلا بيوم بعد إذ هدانا الله افتاد الله غاتلغس كالذي استهوته الشياطين fil ard hayran. Ligesom disse shayatin har misvejledet ham og stjålet hans opmærksomhed og har stjålet hans hjerne. Hayran. Hayran. Forvirret. Misvejledet. Men forvirret. Han ved ikke, hvad han er. Ligesom Majnun. Skør. Hayran. له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا Han har nogle venner Og læg mærke til her Koran fortæller dig præcis hvad du skal gøre له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا Han har nogle venner Kalder ham til det gode Og siger til ham Kom til os Allahu Akbar Nogen har venner Som kalder ham til Satanisme Nogen har venner, som kalder ham til haram. Nogen har venner, som kalder ham til shar. Nogen har venner, som kalder ham til alt muligt andet end tawhid, islam. Kom, vi skal hygge. Hvad skal vi lave? Vi skal lave haram. Det er den hygge, de følger. Siger Allah. قل إن هدى الله هو الهدى Se, retledning er kun, hvad Allah retleder. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Og vi blev bedt og ordret til at underkaste Allah, Herren, over hele verden. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَاتَّقُوهُ At vi skal opretholde salah, bøn, og vi skal frygte ham. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Til ham kommer I til at stå ret. Alle sammen. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ Og det er ham, som har skabt himler og jord. Sandfærdigt. بالحق وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ Og det er den dag, hvor han siger, det det skal ske, så sker det. قَوْلُهُ الْحَقِّ Det han siger er sandt. Det han magter er sandt. det han gør er sand. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورَ Og det er ham, som har magt den dag, da der bliver pustet med trompet. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ Det er ham, som kender til ghaib, usete. وَالشَّهَادَ vidnhed Eller at vidne. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرَ Det er ham, som har visdom, og det er ham, der vil vise os erfaring. Vi er nået frem, inshallah, som vi skal gennemgå næste gang i tafsir til vers nummer 74. Hvis der er liv hos mig, inshallah, så vil vi fortsætte derhenfra. Er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så vil vi tage det. Barakallahu fikum, wa jazakumullah al khair.